LUCOS CAI ERODIOS LUCOS CATAPION OSTUN PERIEEI TON IASOMENON AUTON SDEETON. PERITUCHON DE ERODIOE TUTON PARECALEI EPI MISTOE TO OSTUN ECBALEIN. CACENOS CATHEIS TEN HEAUTU KEFALEN EIS TEN FARUNGA AUTU TO OSTUN EXESPAZE, kai ton homologe menon mission apetei o houtos uk agapaes ek lukhou stomatos soo anatēn kephalēn exenēn khōn alla kai mission apeteis hologos de loi hoti meghiste paratois ponerois euergesias amoibe tome projak dikeisthai Hupaŭton